golle simoore nogas nden dillere nde yawti pol rendin almuɓe ɓe waaji ɗumen caggal ɗum wayni ɗumen fay macédoine o taccit on diwan omo rokka yimɓeɓe waajuji kewɗi caggal ɗum o fay gres o waɗi ɗon lebbi tati o yehi ha o ɗeɓi jolde e laan fayde séri kono caggal nde yahude en mbaɗi maalde jamfademo ko eni rutorade laawol Macedoine. ko ɓeeɗo gonduno e makko sopatros ɓi pirus berenaji o aristarka e sukundus e tesalonik gayus derbenaji timote Kanyumen, e asinaaɓe hono tisiki e torofim Minen. gardimin padoyimin troas min joli philip e laana caggal kew mo ala lawir o e nder balɗe joyi min keɓtiɓe trois min mbaɗi ɗon yontere ñande hoore yontere tawi emin ndenti gam taƴde mburu pool woni e yewtidde e yimɓe ɓe nde tawno ko ganna yinoɗo yawtude janngo e mum o jokki yewtere nde haa feccere jemma lampaaji jonɗi ene gonno e nder suudu dow ɗomin ndentunoɗo hawri e suku gorko goto biteɗo atika ina jewɗi to dow fallanteri to ina ɗani ɗoygol luggol nde wonno pol jokki haala mum o teɓɓiti to dow huɓere tataɓere to o yani nde ɓe ƴettimo tawi o maayi kono pol jippi hippi e makko ƴettimo e juuɗi mum wi woto jiiɓoɗe wonki makko nane e makko nden o ŋabbiti o taƴi mbur o ñaami caggal ɗum o jokki haala makko haa wendoogo o yehi suku gorko o nawta ina wuuri ɗum sembaniiɓe no feewi minen min ngardi min njuli e laana fayde asos ɗomin potno jolnude pool ngati o anniyino ko yahrude toon laawol dow nden min tawdiri asos min jolnimo min payi mitilen min ngummi ɗon e laana min jettoyi janngo e mum tolno kiyo ñalawma dewɗo heen o min tacciti haa samos min jetti jango e mum mila pol fellitno ko taaraade efes sabu yiɗano ɓooyɗe e diwana asi he gati o wonno ko heñaade mbele ñande pantecote ina tawamo yerusalem so tawi ina wona ɗo pol woni mile ɗo nelani hohoɓe dental gonɗinɓe efes ɓe nden ɓe gari o wiiɓe oɗon gandi no gondirmi e moon guila ñane gadimi fawde koyngal e diwan asi he ha hande mi sarwiri jomiraɗo o yankinare e gondi e ƴewtidaje ɗe maale yahude en payimi ɗe oɗon gandi mi meeɗa sikkitade habrude on ko nafata on mi meeɗa sikkitade janguinde on e hakkude yimɓe wondude e nder galleji moon mi settanima yahude en ɓe e garek en ɓe foof yo mbacco koyemumen dutto e allah gonɗina jomumen yeeso joni noon mboɗon mi jokki e ruhu o mboɗa fay yérusalem tawi mi anda ko jogori heɓoydemi toon so wona ko ruhu cenniɗo hollatami saare yo saare ene wiyami geƴƴelle e lebte ina tijjimi toon kono min kiisimi ko wonkam alanakam nafoore so wona gam timminde dogdam ndu hono sarirmo jomiraɗo yeesu resdimi o manam settade kabaru kollirowo moƴƴere allah o joni noon mboɗa andi on gonta yiitam onon ɓe gondunomi mboɗa yeyna ɗumen laamu allah ɓe ko ɗum waɗi mboɗa settano on hande ɗum ɗo so tawi goto e mon halkima wona sababu nde am gati mi meeɗa sikkitade habduɗon fodore allah nde foof ndene koye mon ndenon orde nde ruhu ceeniɗo o resdi on nde gonon aynaɓe dental allah ngal allah dañiri ƴiƴam ɓiyum ngal min mboɗo andi caggal am ma pobbi neekɗi cooro e nder mon te ornde nde daɗata e majji hayi e nder mon ma wood worɓe ummiɓe ina kaala penaale ngam fottude almuɓe ɓe e mumen ɗum noon mbatte hakkillaji e koye mon ciftoron hakke duuɓi tati jamma e ñalawma mi meeɗa sertude e waajorade gooto e mon fof gonɗi joni noon mi resdi on allah kañum e konngol mum moƴƴere baawngol ɓamtude on rokka on ndonu onon e sennaaɓe ɓe fof mi muyaaka e hay gooto wonaa kaalis wonaa kaŋŋe wonaa comci onon e koye mon oɗon nganndi ko juuɗam ɗeeɗoo ñawndi sohlaajam e sohlaaji wondiiɓam mi hollii on e kala fannu ko noon poɗɗon golloraade ngam wallude famarɓe semmbe ɓee ciftoron ɗiɗo konnguli ɗi joomiraɗo yeesu haali kañum e hoore mum rokkude ɓuri heewde malu e rokkeede nden pol gayni haaldi ɗum dicci turodi e maɓɓe kamɓe fof ɓe goni e woyde no feewi ɓe kippi e pol ɓe uurni ɗum ɓeydi sunaare maɓɓe ko o winoɓe gonta yiitomo caggal ɗum ɓe duusimo haa to laanoto